الله أكبر الله أكبر أفغانستان الله أكبر الله أكبر أفغانستان الله أكبر الله أكبر أفغانستان الله أكبر الله أكبر أفغانستان الله أكبر الله أكبر أفغانستان Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Афганистан. В тылу врага в Афганистане С Хаттабом, братом, мы сейчас В бою с противником сражение И страха в сердце нет у нас. Хаттаб, мой брат, стреляет лихо, Он пулеметчик, машалла, Его стремление к Аллаху Переполняет все и вся. Он много месяцев воюет, и рвется ввысь его душа. я горжусь своим братом, что он пример для нас всегда. Стремитесь, братья, в этой жизни удел Аллаха получить. Стремитесь в бой душой и сердцем и на джихаде первым быть. Муджахидон защитник веры, религии он дорожит. Стремитесь, братья, в этой жизни свою шахаду заслужить. Стремитесь, братья, в этой жизни мне удел Аллаха получить. Стремитесь в бой душой и сердцем, и на джихаде первым быть. Муджахид защитник веры, религии он дорожит. Стремитесь, братья, в этой жизни свою шахаду заслужить. Мой брат Хаттаб ушел из дому, оставил всю свою родню. Ему дороже жизнь джанната, Чем тленный мир в своем бреду. И вот идем с Хаттабом вместе, Мы на задание сейчас. Он с пулеметом, я с автоматом, А братья наши дальше нас. И мы увидели машину, Решили осмотреть ее, И вдруг раздался взрыв мощи, страшнейший, что я не понял ничего. Я получил чуть-чуть ранение, мой брат Хаттаб шахидом стал. Он так мечтал об этом долго, Всевышний милость свою дал. Стремитесь, братья, в этой жизни удел Аллаха получить. Стремитесь в бой душой и сердцем и на джихаде первым быть. Муджахидон защитник веры, религии он дорожит. Стремитесь, братья, в этой жизни свою шахаду заслужить. Стремитесь, братья, в этой жизни удел Аллаха получить. Стремитесь в бой душой и сердцем, и на джихаде первым быть. Муджахид защитник веры, религии он дорожит. Стремитесь, братья, в этой жизни свою шахаду заслужить. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Афганистан. الله أكبر الله أكبر أفغانستان الله أكبر الله أكبر أفغانستان الله أكبر الله أكبر أفغانستان الله أكبر الله أكبر أفغانستان الله أكبر الله